Avui parlem de les dones. Bon dia, eh, bona tarda ja, que són les 12.42 de la, del migdia. Doncs bé, com dèiem i hem ja dit aquí a l'entradeta, parlem de dones, perquè avui és dilluns, sí, aquí a Ràdio Cornellà sempre comencem la setmana dedicant-li a l'espai aquesta dona. I avui concretament ho farem molt, mm, una mica així bastant interessant i molt actual, perquè tenim a les representants de talleristes i també del taller a Dones en xarxa. Què és això de Dones en xarxa? Elles mateixes no ens explicaran. però això tenim aquí amb nosaltres a Patricia Fernández, que és la tallerista. Hola, Patri. Hola, què tal? I també tenim a Amelia López López, i Dorinda López López, que ja ens han dit que no són família. <laughs> No. Però sí que han coincidit Amigues. en el taller de dones en xarxa. I, i tant, sí. i sostre. una associació gallega cultural que hi ha aquí en Cornellà. També són amigues d'allí. Uh, ah, Patricia, jo crec que tu millor que ningú per explicar-nos què és Dones en xarxa. Sí. Comenta. Doncs mira, Dones en Xarxa és una associació sense ànim de lucre que treballa sobretot en dos camps. Per una banda tenim una pàgina web a www.donesenxarxa.cat per si la voleu visitar. <laughs> I allà tenim eh, tot tipus d'informació, eh, agenda, mm, no sé, etc. I després webs locals per tots els municipis en els que ens trobem. I aquí és on arriba la segona part de, de la nostra feina, que és més d'intervenció social directa, de fomentar les noves tecnologies i especialment internet entre les dones. I per això ho farem tenim tallers de manera gratuïta, subvencionats pels ajuntaments, la Diputació de Barcelona, etc. eh, on s'aprèn pues, de tot, des de lo més bàsic, entrar a internet, fer servir el correu, fins ja un segon taller més avançat on s'aprenen a fer blogs, a entrar a Facebook, a pujar vídeos a YouTube, etc etc. Mm. Però el que volem és que és empoderar les dones a través de les noves tecnologies, bàsicament, i fer sentir la seva veu, les seves opinions, reflexions, experiències, etc. Per què aquest objectiu de fomentar les noves tecnologies entre les dones? Perquè mm, resulta que tenim allò que s'anomena la bretxa digital de gènere, o fractura digital de gènere, que bàsicament vol dir que hi ha més, més homes que dones a internet, tant consultant continguts, informacions i de més, com aportant aquests continguts a través de blogs, pujant les seves fotos, pujant els seus vídeos, etc. Llavors, ara hi ha una diferència com de 7 punts, crec que és, no sé segur, això és mirar a l'Institut Nacional d'Estadística, <laughs> i allà doncs, eh, hi ha les dades. I llavors és preocupant, no?, perquè realment la, internet és un reflexe de la societat societat, cada vegada més, en teoria és democràtic, tothom hi pot accedir, però si a la pràctica hi ha molts homes i no hi ha tantes dones, acabem postenint les desigualtats que trobem també a la societat. No? Mm -hmm. el llenguatge masclista, uh, estereotips, eh, perpetuació d'estereotips de gènere, bla, bla, bla, tot aquest tema, no? Llavors és important que les dones hi siguem a internet. Per tant, Dones en xarxes són uns tallers que van adreçats solament a dones, només sí. a dones, i que volen introduir-les dins de les noves tecnologies. Uh mhm. -huh. Anem a centrar-nos en aquests tallers. Què és el que ensenyeu? Doncs mira, tenim un taller primer, que és el d'una Connected, que és d'introducció a internet. Aquest taller són tres sessions de dues hores cadascuna i bàsicament és primera sessió eh, què necessitem per entrar a internet, una connexió, un navegador... Eh, nosaltres promocionem Mozilla per allò de que és software lliure i tal. I després explica eh, Google, bàsicament, com fer cerques per Google, etc. No? I després tenim tota una segona sessió correu electrònic, com enviem correu electrònic, com responem als correus que, que ens envien, com a manera fàcil, ràpida, gratuïta de comunicar-se. I hi ha una tercera sessió on és més introducció a la web 2.0, que és el que es farà en el següent taller, on es comença a veure el món dels blogs, bàsicament. Mm -hmm. Per tant, tenim ja el primer taller que Cornellà sí. ja ha participat. Sí. I aquestes dues dones són testimonis. I <laughs> ¿Qué han aprendido en este taller? Explícanos un poquito la dinámica de las clases. Mm, las clases, pues, eh, la mayoría hemos partido de cero, casi todas, ¿no? Y a través del Consejo de la Dona hemos podido entrar en estas actividades virtuales tan importantes, tan desconocidas para la mayoría de las mujeres. Porque, como decía Patricia, la relación de hombre y mujer en, en, este, en estas actividades está en una diferencia de siete puntos, que es muy grande. Yo lo he comprobado ahora porque como socia de una asociación cultural gallega que aquí en Cornellá, Rosalía Castro. Rosalía Castro, sí. Represento a estas mujeres, a las socias de esta asociación, como delegada en el Consejo Municipal de la Dona. Y en parte he sido las que eh, transmito, ¿no? a través de, del Consejo de la Dona, todas las grandes cosas y buenas que se están haciendo para la mujer aquí en Cornilla. Y una de estas grandes cosas ha sido el aprendizaje, iniciar casi partiendo de cero la informática, ¿no? y la introducción a Internet. Por lo tanto, son conscientes de la necesidad de aprender sobre las nuevas tecnologías. Totalmente, y que la mujer está muy carente de, toda, de todas estas actividades, ¿no? Empezando, lo he comprobado cuando eh, me he puesto en plan de reunir un grupo de mujeres para que pudieran asistir a, esta, a estos talleres tan importantes de Patricia y las dificultades que hay son grandes. Mm. Muchas se negaban porque tenían que atender a sus hijos, otras eh, incluso a sus padres y, otras a sus nietos. Mm. Ahora los nietos está siendo un, no un paquete, pero un, un trabajo y una tarea muy mm. importante y, y que les priva de hacer cosas para ellas. Dorita, Dorinda, perdón. <laughs> Eh, díganos un poquito lo que ha aprendido dentro del taller, qué, qué es lo que le han enseñado a tocar, digamos, el ordenador. ¿Cómo es el ordenador? A ver, ¿cómo lo describirías? <laughs> Pues mira, el ordenador, eh, yo que no sabía nada de nada, eh, empecé totalmente de cero y gracias, bueno, a la a este, al taller que empezó eh, gracias a Patricia, pero nosotras gracias a Amelia, que lo transmitió, nos reunió a todas y bueno, había un grupo muy, muy majo, lástima que hoy no puedan estar. Y, y, bueno, gracias a esto, todas empezamos con mucho miedo, que nadie sabíamos nada. Y claro, lo primero que dices, ay, yo no voy a aprender porque lo ves complicadísimo. Pero a mí me ha servido muchísimo, mm, he aprendido muchas cosas no aprendí tanto porque mi memoria ya empieza a ir por los cerros de Úbeda y no aprendí tampoco mucho porque no lo practiqué en su momento, porque no tenía ordenador ni tenía, por supuesto, internet en casa. Entonces, claro, mm, al no practicarlo, tampoco mm, se te queda tanto. Pero ahora lo que me sirvió sobre todo, en primer lugar, es para eh, tocarme eh, el, el gusanillo, o sea, para, para, entrarme ganas de aprender más, de, de introducirme, o sea, de, de, aprender lo que es la informática. Por tanto, era como una pequeña introducción y ahora ya puede coger cualquier otro taller o lo que sea para poder ampliar los conocimientos. Ahora ya conseguí que mis hijos <laughs> me den un ordenador de ellos, <laughs> ellos lo han cambiado, ya tengo un ordenador, ya tengo internet y por lo tanto ya estoy practicando. Y desde luego mi idea es continuar porque lo encuentro muy bonito y quiero seguir. Por lo tanto, engancha esto de Internet. Exacto, estoy completamente enganchada. No es nada, no hay que, <laughs> No hay que darle miedo, porque hay muchas personas que tienen miedo a las nuevas tecnologías. ¿Ustedes qué mm. les dirían a estas personas? Que empiecen, que lo vean, que lo toquen y que no le tengan ningún miedo. Que aprendan que vale la pena. Patrícia, com a tallerista, com és complicat ensenyar-li a una persona que comença de zero, que es dona i no té cap coneixement, com ja hem dit, per, eh, a causa d'aquesta fractura digital que assisteix? Mm. Sí, amb paciència i, sí, sí, bueno, i a poc a poc, no? A més, a Cornellà vam tenir, en comptes de fer les tres sessions normals, vam fer quatre. Ens van demanar que féssim quatre sessions, una primera d'això, per partir de zero totalment, iniciació al PC, en plan, eh, això és la torre, això és el ratolí, això sí, és el teclat, sí. i el doble clic i el no sé què, no? I coses molt bàsiques, no? I anar de mica en mica. I repetir molt els conceptes, recordar-los com obrim el Mozilla, anem a buscar-lo a l'escritorio, sí, doble clic, i, i cada dia mucho, repetir, no? Si no, pobre... I, i, bueno, i anar fent, no? I també passar i personalitzar una mica, no? Perquè jo sempre intentava explicar una mica pel grup i després, vale, ara espereu, si hi ha problemes, sí. jo passo i vinc i, i miro cada cas concret, no? Perquè, clar, hi havia gent que, que segueix sense problemes, i hi ha gent que li costa més, no? Mm -hmm. Llavors, per exemple, yo fer la ronda no? de tan en tant i veure com, com va la cosa perquè més o menys totes anem a l'hora. Y repetirnos mucho, muchas veces las mismas cosas. Porque Yo creo que hay que tener unas grandes muchísima cualidades paciencia, muchísimo para ser lo que es Patricia, porque sin estas cualidades lo veo muy difícil. No ¿eh? podría hacerlo. La mayoría no ah. teníamos ni idea, no tenían, yo un poquito sí, pero había dos o tres que teníamos un poquito de idea, pero la mayoría partían totalmente de cero. Sí, yo era una de esas personas. Y bueno, y ella supo llevarlo adelante, infiltrar mucha ilusión, sobre todo los objetivos que se pueden conseguir, que ahí sí mm. eso lo vemos todos claro, ¿no? Mm. y bueno, sus cualidades de profesora. <laughs> y también supongo que la clase es una convivencia con mm, todas las mujeres, pero o sea, lo pasáis bien aprendiendo. Muy mucho, mucho, muy bien, muy bien. Han salido todas súper contentas, ilusionadas. Ya, no tuve la suerte de estar estos días en contacto con ellas, pues tuve que ausentarme, pero antes de ella he estado en la asociación y las que he visto están súper contentas y, con mucha ilusión. Uh Estuvo también el día de la entrega de diplomas. luego hubo un pica pica, o sea, estuvo muy bien también, nos relacionamos entre todas, o sea que yo me gustó mucho también. Vamos a centrarnos en este día que Radio Cornellá estuvo ahí precisamente, o sea que somos testimonios y somos conscientes de que hubo gran emociones. Eh, una por una fue recogiendo su diploma, incluso emocionándose. ¿Cómo se puede llegar a ese punto de emocionar por llegar <laughs> al a coger el diploma en los de, por, aprender simplemente el principio, ¿no? Es curioso. es curioso. Eso demuestra que se ve, ¿no? Que se ve el mm. resultado que que mm. puedes obtener de estas cosas. La necesidad de la mujer tiene de manifestar sus opiniones, que no tiene medios, a veces sus reflexiones. Y no solamente esto, sino que la mujer ahí se está documentando de muchas cosas, ¿no? Y incluso para, para, para conseguir trabajo y infinidad de cosas que ella no tiene a mano. Y cuando esté un poquito introducida en estas en aquestes activitats <laughs> virtuals pues sí que lo tendrà uh -huh. a mano. ¿no? Patricia, tu també vas estar a l'entrega sí. al lliurament de diplomes en aquell moment que, què vas pensar? A veure, què et va passar pel cap? Perquè després de tanta feina <laughs> suposo que és una gran satisfacció veure sí. com persones ja saben encendre l'ordinador, no? Sí, Simplement clar. això. Sí, i veure-les amb tota la il·lusió que tenien i lo contentes que estaven i parlant també dels tallers, de, de mi també personalment, cosa que els agraeixo molt, no. i no sé, tot molt maco, no? Jo crec que va anar molt bé, uh, va haver molta participació de dones que van venir també amb alguns marits mm. que es van apuntar, que això sempre està bé, <laughs> que donin suport i, bueno, i no sé, va estar molt bé. Vam tenir a la Maria Freiria, la nostra coordinadora, eh, vam tenir a l'Emília Briones, la regidora de la dona, i la presidenta del Consell del Baix Llobregat, la Rosa Voladeres, i jo crec que, que va anar molt bé, i a més que em sembla que encara els hi va donar més ànims després de la presentació de dir, bueno, d'aquí a anada tornem amb més tallers i ens apuntem totes. Efectivament, perquè ara ha acabat un, però ja hi ha projecte, futurs projectes d'altres tallers, tant de començar de zero com per continuar aquestes persones que ja han iniciat. Sí. Això es tenen algun... se sap més o menys quan o... Encara està una mica en l'aire i jo crec que potser cap a setembre, octubre, o sigui, ja passa, començat, quan comenci el nou curs escolar, segurament ja tornarem a parlar i a veure per quan es pot organitzar. Però encara no està tancat. Però la idea seria tornar a fer uns Dona Connected per noves dones que vulguin iniciar-se i després fer el web 2.0, que és el següent taller per les que ja estan iniciades i tenen prou confiança com per dir, bueno, jo vull ara avançar, vull introduir-me als blogs, al Facebook, al YouTube i tot això, no? I suposo que, bueno, esperem que tingui tan bona acollida com va tenir aquest any, perquè hem tingut unes 53 dones o així, em sembla, de diferents entitats, de Rosalia de Castro, com tenim aquí a l'Amelia i a la Dorinda, també de Geni Futur, de Cornellà per les Dones i d'Eurodona, i a més també algunes dones que es van apuntar per lliure a través del Consell de la Dona. Mm -hmm. Per tant, una primera experiència molt positiva que eh, a, posa les arrels i les bases de, de més progrés, no? Esto seria ideal. continuar, ¿no? Que es lo que todas están deseando. Con Patricia en cabeza, ¿eh? Es que todas hablan de su profesora de una forma que, bueno, muy bien, muy bien. Eh, quería decir una cosa, que eh, la ilusión que tenemos todas de seguir, y, y, eso demuestra también lo a gusto que estuvimos, que algunas ya somos socias de CityLab Anda, para anda. maridos, ¿eh? Sí, exacto. Pues por lo menos somos ya unas cinco personas. Ah. Hombre, en tenemos la ventaja esta del City que es un gran centro tecnológico donde podemos encontrar ordenadores a cualquier disposición. Sí. pero es que ni la mayoría sabía que existía. Sí, es que no, es que para, no lo conocíamos. para que vieran lo que había, ¿no? Y dice, esto es lo principal, empezaremos así. Y bueno, ya fue, ya por lo menos hay mm. conocimiento, ¿no? de lo sí. que hay, los medios y, no sé, lo que pueden tener a mano. Uh -huh. I ja, Patricia, per acabar, recordem que és Dones en xarxa i la importància d'aquesta associació que n'ha fet. És molt important que tant les dones com els homes tinguin els mateixos coneixements d'informàtica per un futur. Sí. Bueno, pues, com he dit abans, eh, som una associació que el que volem és introduir a les dones en el món de les noves tecnologies, especialment internet, no? perquè coneguin tot el que hi ha. Eh, recordem que internet és un mitjà global, per tant, saps de, de tot el que passa al món de primera mà en fons de... Allò, vas a la Moncloa i saps què ha dit Zapatero sense necessitat de que et filtrin les notícies no? a través de de premsa que a vegades és partidista o el que tu vulguis, no? que és un altre dels, dels temes que surt al Dona Connecta't. No? I això, i d'accedir a la informació que tu vols, eh, als mitjans que tu vols, i d'aportar tu també les teves opinions, les teves experiències, etc. No? I sobretot això, eh, tenint en compte que ara mateix hi ha més homes que dones i que no pot ser. No? I llavors, <laughs> pues, nosaltres que tenim aquests tallers que a més són gratuïts, pues és una perfecta manera per dir, bueno, vaig a provar i ja si m'agrada, doncs ja continuo, no? ja, ja buscaré la vida en anar a un City Lab o anar a fer alguns cursets, mm. sigui de pagament o no, no? I, i sobretot que ens agradaria que continuessin en contacte amb Dones en xarxa i participant en les nostres altres activitats que també, que també fem i que estan a la web. <laughs> Recordem bueno. la web, ja per acabar. www.donesenxarxa.cat molt bé, i des d'allà també podem entrar dins de la web local, la que seria Cornellà, ens trobem amb la amb, amb l'Amèlia i la Dorinda. Molt bé. Sí, sí, sí. doncs moltes gràcies per estar nosaltres, explicar-nos aquesta experiència tan satisfactòria, tant per part de l'associació com per part vostra, de les, dels participants, i un cop més gràcies per estar aquí a Ràdio Cornellà. Gràcies. Moltes gràcies. I vostès no marxin perquè ara tornem amb la nova edició del Cornellà Notícies d'avui dilluns. 104.